Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam Bilal Amin, vasalat, vasalam, ala Rasulullah Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, emma ba'd. Nastavljamo sa <clears throat> obrađivanjem komentarom knjige Fiqhu Dalil od šeha Ajda Karnija. Došli smo do, završili smo prošli put kefijetu sala, način klanjanja namaza, završili smo. Zadnji dio smo radili prošli put, a sad dolazi zikr poslije namaza, odnosno kako on naslovio Edkaru bade selami mina salati. Zikrovi nakon selama poslije namaza. Od namaza. <clears throat> Pa ćemo to uzeti danas, inšala preleti, nema to mnogo. Ovako. On je ovdje naveo odmah ovaj, ono što se uči prvo poslije namaza odma. Znači ovi zikrovi poslije, selama naravno oni su mustehab, nisu na stepenu vađiba, koji ne uradi nema griha, koji uradi ima nagradu, a poželjno da, ustraje na, ovom sunnetu. <clears throat> pa on spominje prvi dvije stvari koje se prouči, a to je kane Rasulullah s.a.v. idan sarefe min salati istahfare salata. Allahu poslanik s.a.v. kada bi završio namaz, on su predao selam od namaza, završio sa namazom, istakvira talat, znači ti bi izgovorio estakvirla, estakvirla, estakvirla, što je došlo u hadisu koji bilježi muslim u svome sahihu. Znači to je prvo što treba i što sunete izgovoriti nakon predaje selama. Zatim kaže onu drugu stvar poslije toga koja se kaže وَكَانَ يَقُولُ اللَّهُمَ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ سَلَامْ تَبَارَكْتَ يَا ذَلْ جَلَالِ وَلِكْرَامِ Također bilježi muslim u svome sahihu. Znači oboje vjerodostojno. Znači jedno poslije drugo. Nakon tri, tri puta je stakfirula, izgovorio ovu dovu Allahum ente selam. Ominke selam. A onda nakon toga, nakon toga, on je ovdje spomenuo o, ovaj, redoslijed mu baš nije baš dobar. On je ovdje spomenuo pod 359 وقال صلى الله عليه وسلم أوصيك يا معاذ لا تدع في دبر كل صلاة أن تقول znači dao, davao je vesijet Muaz ibn Džebelu i govorimo da nakon, da na kraju svakog namaza kaže Allahume inni ala zikrike wa šukrike husni ibadetik poznata dova koju mu stehab izgovoriti. Došlo je vjerodostojno hadisu, znači bilježe Abu Dawud, Nesai i Ahmed, onda vjerodostan hadis. To je jedna dova, E, znači, možemo ono što se, što se uči e, nakon namaza, što mi zovemo zikrovima, na znači, što se može podijeliti, znači, ono, e, na ovoj, na prve stvari koje se izgovorio, malo prije što smo rekli, estakvirla i Allahmen teselam, onda imamo određene dove koje se uči, imamo tahmide, tahmide, imamo, ili tehlile, imamo tehlile, a onda imamo tesbihe, spomenut ćemo u, kojem obliku, a imamo i određene sure koje su učili ajeti. Znači, to, e, znači obuhvate tri, e, tri, četiri e, stvari, različite stvari koje se uče. Znači prvo, znači, da ponovim opet, znači tri puta je stakvrla, pa onda nakon toga Allahmen in kesalim što je došlo jedno i drugo u muslimovom sahihu. Zatim ovdje, pa što vam spomenuo dovu, mada bi ona išla na kraju da se spomene, ovo se na kraju uči nakon svih ostalih zikrova, a to je ova dova Allahume inni, ala zikrike ve šukre husni badetik. E, u vjerodostojnom hadisu je došla, a druga dova koju on ovdje nije nigdje spomenuo, a to je također koji bilježi muslim u svojem sahiju, a došla je Rabbi qinni azabek jaume teb'atu ibad, i ibaduk. <clears throat> I ta dova, to je ta druga dova koja bi trebalo učiti. Znači, to stoje dvije dove vjerodostojne koje su došle. S tim da imaju Buhari, on što naveo na kraju ova dova 369, Allahumma inni a'udhu bika min, min al-bukhli wa a'udhu bika min al-jubni wa a'udhu bika eh, min, wa a'udhu bika an arud eh, an arudda ila arda arda lil umri wa a'udhu bika min fitnati eh, dunya wa a'udhu bika min adhab al-qabr. Znači idite na kraju ovo 369 što je spomenuo u dovu. Da bi na kraju svakog namaza proučio u dovu. Ova dova što je ovdje spomenuo, on je svrstao da se ona uči nakon kao zikr nakon namaza, a oko nje imamo razilažen da li se ona uči na kraju etehijatu, o dovama na kraju etehijatu ili se uči, i nije ovo jedina, znači ima i drugi ovaj dova oko koji ima razilaženje, da li se, da se uči na kraju Etehijatu, među vi znate etehijat se uči, etehijat, salavati, dove. Pod ono dove, ono treći što se uči što je posle četiri mezeba, da li, e, se, e, znači za neke dove ima razilaženje među da li kad, došlo, kad dođe u hadisu da se uči na kraju namaza, da li se uči na kraju namaza, misli se u tehijat ili se na kraju namaza od zikrova nakon, nakon predavanja selama. Pa ovo je jedna od hadisa, ta jedna dova koja se uči ispravno, ali za najbolje da se ovo uči, pošto potvrđuju u drugim rivajetima, da se ovo uči u etehijatu, znači u dovama na kraju etehijatu, a ne na kraju namaza. Znači, ovo što, što je naveo po 369. To zadnju ovo što je naveo. Znači, koja počinje Allahum inni audu bike minel buhdi, audu bike džubni. Znači, ona da se uči na, u etehijat, na kraju etehijatu. Dobro. A, znači, ove dvije dove što smo malo prije spomenuli, a to je uh, Allahume aina zikri wa shukri badetik i rabbi qini adabik jeme Te dvije dove se, znači, došlo su vjerodostojnim hadisima, od svih dova koje, je propisan u zikru nakon namaza, to su te dvije dove. A onda imamo one dva poznata tahlila, Hellele ju to znači ono odgovarat la ilaha illallah. Tahlil izgovaranje la ilaha illallah imamo, znači, nakon, nakon istikvara i Allahu men keselam, nakon toga se e, uči e, oboje ili jedno od ovog dvoga. Neki učenjac kaže, kaže da se oboje uče, neki kaže jedno od ovog dvoga, svejedno, bolje e, oboje da se uči. A to je ono što je došlo ovaj, uh, mutefekun alihi, la ilaha illa vahdehu, po 361. Uh, la ilaha وحده لا شريك له له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد znači uh, ovo je potvrđenija da se ona uči a nakon nje se uči ovo što je po 360 došlo Također, la ilaha illa vahdahu la sharika lah, lahu mulku wal hamdu wa ala kulli shay'in qadir, la hawla wa la quwwata illa billah, wa la na'budu illa ilah, wa la illa iyyahu. ehle ni'meti wal fadli wa thanaju hasan, ima drugi rivaj drugačije došla, la ilaha muhlisina lahu din wa lau karihla kafirun, uglavnom, znači, ove dvije dove se uči od tehlila, tehlila, znači ono gdje počinje sa la ilala to su te dvije dove koje su došle, jedna je došla znači po defeku na lih, a druga je došla bilježi muslim u svojom sahiju, to ova po 360. E, nakon toga dolazi, dolazi uh, ono što je kod nas inače poznato da se uči zikro, a to je ono 33 puta uh, e, Alhamdulillah, e, Subhanallah, Allahu Ekber. Uh, s tim da je to došlo, odmah da znamo, on je ovdje naveo jednu samo verziju. Po 1062, znači gledajte. On je naveo jednu verziju koja je došla u muslimu. Od tri te verzije, koje su sve tri došle u muslimu. Verzije, znači, učenja kako se zikri ono po 33 puta. Inače imamo, mimo toga što se uči po 33 puta, pa, pa se potpunjava ili ne potpunjava stotinu, imamo ono, one zikre koji se uči 25 puta, imamo one zikre koji se uči 10 puta. A on je njih spomenuo ovdje, što je lijepo, jako lijepo što je spomenuo. Znači, ovaj, on ovdje, možemo reći prigovoriti, nema velikih, velikih promašaja. koji koje ima na kraju. znači, ovdje što je spomenuo po 1062, kaže, men, uh, men sebe Allahe, dubora kuli salatin, telate u telatin, kaže ko uh, ti čini tesbih, veliča Allaha Đelešanu, na kraju svakog namaza, 33 puta, kaže u hamidallah, i znači uči, subhanallah, uči, alhamdulillah, 33 puta, i kaže, izgovara, keber i uči Allahu ekber 33 puta, i kaže, wa qala tamam al mije, i upotpuni sa stotinu, na stotinu potpuni la ilaha illa vahdehu la sharika la mulku, wa ala kulli qadir, Eh, gafertu lehu hata, kaže ja ću njemu oprostiti njegove grijehe u enkane zabedil bahri, pa makar bude poput, poput, poput morske pjene. Dobro, znači eh, to je jedna verzija. Znači 33 puta Subhana, 33 puta Elhamda, 33 puta Allahu Ekber i upotpuni se eh, na stotinu izgovaranje La ilaha illa vahdehu la šerike, leh lehu mulku, alhamdu, wa la šeikadir. Ostale dvije verzije koje su također došle u muslimu, jedna od njih je jedna od njih da samo izgovara, jedna od njih samo izgovara, znači 33 puta Subhana, 33 puta elhamdula, 33 puta Allahu Ekber. I na tome se završi. Treća verzija je da se uči 33 puta Subhanala, 33 puta elhamdula i 34 puta Allahu Ekber. Znači, to su te tri verzije koje imamo ovih zikrova gdje se uči nešto po 33 puta. Da ponovim još jednom. Prva verzija da se uči 33 puta subhanela, 33 puta alhamdulillah, 33 e, puta Allahu ekber i upotpuni se stotina sa la ilaha illa vahdehu la šerike la lahu mulku alhamdu kadir. E, druga verzija također u vjerodostojnom hadisu kod muslima, a sve kod muslima je došlo, znači da se izgovara sve po 33 puta ovo. Subhanallah, elhamdulillah, Allahu ekber. I treća verzija da se izgovara da se izgovara po 33 puta sve osim Allahu ekvir, 34 puta. Nadam se da ste razumjeli. Znači to su tri verzije i lijepo je da se ovo s vremena na vrijeme mijenja. Jednom slučaju ovako, jednom onako. Jer sve od sve je vjerodostojno. Da nekad, uči, da nekad se uči znači, po jednoj, po drugoj, po trećoj verziji. To je što se tiče od 33 puta. A onda je spomenuo ovdje po 363 kaže wasaha anhu al irshad ila tasbih 25 wa yahmadu misluha wa yukabbiru mislaha wa yuhallilu mislaha znači govori o ovoj e, drugoj drugom obliku brojčano gledan oblik koji se razlikuje u broju e, zikrova a to je da se sve izgovara po 25 puta Znači, izgovara se 25 puta Subhanala, 25 puta Alhamdulillah, 25 puta Allahu Ekber i 25 puta La ilaha illallah i dođe sve 25, 25 puta 4, stotinu puta. Treća, treći oblik u brojčani koji se razliku od prethodni, a to je po 10 puta da se izgovori. Da se 10 puta izgovori Subhanallah, 10 Allahu Ekber i 10, 10 e, e, e, Alhamdulillah. <clears throat> Znači sve po 10 puta. Ukupno 30 puta se izgovori. Od znači da se sve ovo, znači e, po jednostavu stavu koji kažu, kada nešto dođe različiti zikrovi u nekom obliku, ispravno je od da se to s vremena na najbolje da se to s vremena vrijeme, da se mijenja, ta zikra da se nauči, i da se uči jednom ovako, jednom onako. Kako se neko skrasio sam na jednu, jednu verziju od ove naravno da nema smetnje u tome, ne govorimo ono gdje, gdje čovjek bih e, volio da ima veći seva, veću nagradu. Znači, nemojte zaboraviti, znači imamo ovo koje, ove oblike koje se uči nešto po 33 puta, a i tu smo rekli da tri verzije imaju, koje je došlo u vjerodostojnom hadisu, imamo ovo po 25 puta, a to su četiri, četiri zikra, imamo ovo po 10 puta, a to je subhanallahu ekber ilhamdulillah po 10 puta. Sve je to došlo u vjerodostojnim hadisima. Ovo je prvo, ovo po 33 puta u muslimu, a ovo ostalo, ovo ostalo do po 25 i po 10 puta u, drugim zbirkama, po, po, kod, kod Tirmizija, kod Ebu Dauda, imama Ahmeda ali sve je vjerodostojno. Ostalo još ovdje od onog što se uči od Kur'ana, a što potpada pod zikr, a to je učenje ajetul kursija, koje je on ovdje spomenuo po 365. Men kare ajetul kursija, dobre kudu salatil, nem janahu min dohudu džene illa en jemute. Ko prouči ajetul kursi na kraju namaza, neće ga spriječiti od ulazak, ulaska u dženet, a, ništa drugo osim da umri. <clears throat> što se potvrđuje znači da je suneta učiti ajetul kursi dole navedeno koji, koji, ko bilježi to i Taberani i uh, učenje uh, e, Mu'awwidhatain ili Mu'awwidhat uh, e, odnosno sure Ihlas i Kul i Felek i Nas ali po jednom, ne tri puta. Ono što je došlo da se uči za akšam i za sabah po tri puta, to je slaba predaja, ima slabosti u tome, iako je ovaj, uh, bin Baz Albani smatrao da ima da je vjerodostojno i slabost ima u tim hadisma, tako da ispravno da se uči samo po jednom. Znači, kuhvala felek i da se po jednom uči. Eh, ostalo je ovdje, onda je vam spomenuo s druge strane, po 367 i 368 spomenuo eh, dva druga zikra eh, eh, koja se spominju na kraju namaza, a to je ono poznato deset puta, da se uči po deset puta, a, kaže ovdje, nakon a, namaza, i nakon sabah namaza. La ilaha illa vahdahu la sharika la lahul mulku ala Eh, lehu hamdu bijedihi le hajru juhiva ju mit vahu ala kadir već sam je zaboravio jer ne učim već duže vremena kad sam, kad sam naučio da je daif, da je slab. Ovo je slab hadis. Ovo što je spomenuo, znači slab hadis bilježi ga, znači ima Ahmed Tirmizi ga bilježi, ali je slab hadis i ispravno je znači da ovo nije potvrđeno u vjerodostom hadisu, i uh, e, nekako bi učio toga, jel što je došlo u hadisu, slabom hadisu nema smetnje, ili što ga neko cijenio prihvatljivim neki uč, um, hadisa, ispravno da je slab hadis. Znači učenje u deset, puta nakon akšama, nakon sabah namaza, po deset puta ovaj zikr da se uči, znači došlo u sabu hadisu, nije potvrđeno. Također ovo drugo što je spomenuo, kaže ko klanja sabah namaz i ko klanja znači oida salit e, salite subh dol posle koji ojda salite magrib znači i to na sabah namazu i akşam namazu da se uči Allahume ejirni minen nar sedam puta da se prouči također slab hadis i to nije potrebno da se uči a ovo zadnji smo već rekli 1069 rekli smo da je to da je to bliže da se uči na kraju na kraju etehijatu kao dova unutar etehijatu a ne na kraju zikra tako da znači da nam ostaje da rezimiramo ovdje Znači, ovo što je rekao, nakon predaje selama, odmah proči tri puta, estakvrla, estakvrla, tri puta, pa onda Allah men tesam, min znači sve to u muslimu. E, nakon toga bi, znači, e, trebalo da se uči odmah ovi zikrovi. 33 puta, one sve tri verzije po 33 puta. Znači što imamo tri verzije što su spomenuli, koje su također došli u muslimu. Onda imamo ili da se uči zikr po 25 puta ona četiri zikra, ili po 10 puta ona tri zikra znači jedno od tog troga, tri oblika da uči. E, nakon toga, znači nakon toga uči ajetul kursi, kol vela feleki nas, e, onda ostaju one dvije dove, a to je ona dove kada su rekla da vjerujem Allahume ajne la šukri husni badetik i rabbi kini adabek jome ibaduk, tu koja fali ovdje ona nedostaje, a ovo ostalo, što je sve što spomenuo ovdje, znači došlo dva slaba hadisa, u deset puta da se uči e, la ilaha illa vahde i također Allahume džirni minenari, to je došlo u slabom hadisu. Znači, e, znači e, ispravna verzija, ovo što smo do spomenuli, znači došlo, ovo se potvrdi mnogi savremeni hadisi koji su malo detaljniji, precizniji ovaj, u ocjeni hadisa. Znači, ne ocjenjuju hadisa na osnovu mnoštva rivajte pa dignu na stepen E, e, dobrog, jer je svakako kao pitanju zikri, pa nema veze što je slab, može se, nema smetnje da se, da se više zikrije Govorimo ono što je znači, potvrđeno u vredosnim hadisima, e, znači ovo je otprilike to što smo naveli. I s ovim smo završili Svanak Allahume ve bihamdike ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam